ongi etorriak entzule, gaur larun bata kantuzkantu emankizuna izango dugu eta hemen txibiliko gara solasean gaur gonbidatu batekin, eh, bezala, musikak hartzen du protagonismoa eta gonbidatuak ba, deskubritu arazten dizkigu pieza horiek ba gaur. Atzerira joango gara eta ba ohikoa ez den eh, musika bat entzungo gu, behintzat gurera iristen ez den musika hori entzuna izango dugu besteak beste, eh? Hala gaur eh, ba Alexandra zak dugu gonbidatu eta gurean dugu kaixo egunon. Kaixo egunon. Zer moduz? Oso ondo. <laughs> Bai. Esan dut eh, ez dugula e, ba, ekarri diguzun musika entzuteko, e, eh, ezpaikara bituak Poloniara ere begiratzea, eh, han egiten duzuena. Bai. Naiz eta oso ezagunak direnez, urbildu dizkiguzun autoreak edo. Bai, hori da, bueno, e, bost kantu preparatu ditut, mm, e, eta hiru poloniakoak dira, ez? Eta, bueno, polonian e, abeslariak bai, oso famosoak dira, baina ez dira, ba, mm, nola esan, bueno, eh, abeslari, e, abeslari alternatibiakoak dira, maz, mhm, ez? Bai, bai alternatiboak. Bai. bai musika alternatiboa. Naiz eta e, ba, batzuen eh, abestiak pop izan, e, baia mm, musika, beste motako musika egiten dute. Esan dugu poloniarra zaitugula, esango iguzu, zerritako azaren? Bai, bueno, e, ni iparaldeko naiz, e, eh, stetxingoa naiz, eta hori justu e, eh, Alemaniako, e, Alemaniaren ondoan dago, mhm. herri bat da. Eta entzule batek baino gehiago esango du, e, nolaz ikasi zuen Euskara? Han ikasi zenuen, gero ona etorri zinen edo hemen deskubritu zuzikuntza? Polonia da esin nintzen ikasten, e, nere unibartzean, Eta, bueno, e, gero onera etorri nintzen e, bizitzera, eta e, hemen jarraitzen dut e, ba, euskera ikasten. Aha. Hemen, e, orain dela bi urte, zaudela? Bueno, e, bizitzen, bai. bai. Baina lehen etorri nintzen Erasmus egitera. Aha. Eta gustora? Bai, oso gustora, eta, bueno, horregatik gertitu nintzen, hemen. Aha. Ba, deskubritzen hasiko gara, ekarri dizkiguzun e, eh, ba, autoren lanak, musika alternatiboa eskintzen dutera esan diguzu, eta lehenak bereziki bazterrak inarrosten ditu ez, Maria ekarri diguzu, Maria Pesek, hori da? Maria Pesek, bai. Eta Maria Pesek, bueno, e, Poloniako eh, abeslaria eta aktorea da, eta bere diskoak beti oso kontroversialak dira, eta jendearen artean e, ez da baita sortzen dute. E, eta hori zergatik gertatzen da, e, bere abestiak entzulei e, pentsatzeko asko e, ematen dietelako. Mhm. Eta, bueno, adibidez bere azken diskoa, e, Jesus Maria Pesek deitzen dena, e, diskontan, hontan eh, ba, abeslari honek bere de, depresioari buruz eh, ba, e, aipatzen du, hitz egiten du. Bueno, eta hori ba, ez da gertatzen, ez? E, orokorrean... tabu bat da. Bai, tabu bat da, eta hortaz ez da hitz egiten. Eta, eta bai, eta hori gustatzen zait, e, ba, berak ez dauka lotxarik eta ez dauka beldurarik e, ba, jendearen kontra jutea eta taburi e, egitea. Mm, tabuak austea. Bai, hori da. Bentzungo ba, dugu. Zbankrutował mi dzisiaj cały świat Już wiem jak się traci na giełdzie rozpaczy Ogień w głowie ma dym Bóg opuścił mnie Urwał mi się film Ja niedobro narodowe Ja pod skórą drzazga Samo mięso duszy Ja porno, ja miazga Ja czarny kot, ja wściekły pies Ja chwast i ja blizna I ja niechcianych słów Jedyna Także róbmy dym. Ej wy, ludzie psy! Maria Pesek, ez dakit ongi esaten duen, esango Maria Pesek. Pesek. Ba, artistaren lan bat entzun duzue eta bere inguruan informazio eskuratu nahi duenak badu aukera internet mundu hontan dena eskuragarri baitu guzta. Bai, hori da, segura eski informazio asko. Uh -huh. Aspaldi segitzen duzula artista ho? Bai, aspaldi, eta be, ere bere kontzertura eh, jute, jutea asku zen zait. Bai, bereziak dira. Bai, bereziak. Ezke hori pertsonela berezia da. Bai. Bai, bai. Ba, aurrera segituko dugu eta haus esan da, bigarrenari utziko diogu, baina nahiko nukeiak entzu, entzuten duzunean musika estilo batekoa zara edo denetarik entzutekoa? Ba, uste dukeago rock, eh, folk, ba, musika, bai, hori entzuten dut. Baina, ba, de, no, denetik, denetik dut. Bai, garaiaren arabera ere bai, hori da. aldatzen duzu. Bai, bai, bai. Eta musika egunerokoan badu garrantzia beti behar duzu denbora bat musika entzuteko edo... Ez, egia esan ez. Ez. ez. ez. Baina zerbait harrapatzen banau, bai, hori entzun aldut denbora guztia. <laughs> Eta bi urte dara mazula hemen Euskal Herrian, e, duzu, zure herrialdean e, eh, musika munduan zer egiten ari den, segitzen duzu bisikata aktualitatea? Gutxi, hori gutxi. egia da, eh, gutxi jarraitzen dut dela. Bai. Bai. Ba, entzungo dugu, e, bigarren e, kantua iruditzen bazaizu, e, granda? Bai, e, hori da e, disko eh, diskotik, bai, diskotik eh, abesti bat, mhm. eh, deitzen da, mm, eta Munika Brodkaren, Munika Brodkaren eh, abestia da. Mhm. Eh, Monika Brotka eh, abeslari eh, gaztea da, eta, bueno, bere azken diskoa oso originala ba, atera, atera zen, ba, asko eh, eksperimentatu eh, zuelako. Eta disko honetan eh, bai folk, eh, pop eta musika elektronikoa mesklatzen du. Bai, uzartzen ditu, ditu nolako nasketa bat. Hori da. kantuz kantu emankizunean eh, segitzen dugu eta gaur eh, ba, Alessandra Zak eh, gonbidatu dugu gurera berari eskatu dizkiogu bos kanturen aukeratzea eta entzun dugu horietako bigarrena e, brotkaren granda gaztea da dela esan diguzu artista Bai, ni baino urte bat zarragoa <laughs> Zure oso gaztea zarela seinale <laughs> <laughs> eta diska baino gehiago plazaratu ditu gainera. E, bai, e, granda, diskoa granda, bere irugarren diskoa mm -hmm. e, izan zen. Eta ze kuriosoa, e, disko hontan e, bere nundik eh, datorren asko entzuten da. Eske e, abestiak preparatzeko erabilizuten e, eh, ba, e, tradizionaleko instrumentuak. Hmm. Eta e, instrumentu hauek bere e, bizilekuan e, erabiltzen zuten. E, Monika Brotka ba, mm, mendian, ez, Poloniako mendian, bueno, e, jaio zen, Mendialdean. Bai, mm, Poloniako mendialdean e, jaio zen, eta hori asko nabaritzen da. Eta ze Polonian, e, mendialdean bizi den e, jendeari ezberdinki deitzen zaio hori da? E, bai, eta, e, bueno, e, ango jendea e, gurale e, deitzen, deitzen diegu, eta haiek haien kultura kultura kultura propioa daukate haien dialektoa ordun bai mhm. desberdinak dira ezberdinak dira bagoza gehiak hasi duguna mm gaurko saioan eta segi dezagun aventura txontan eta micro music orain kontan entzungo duguna hori da micro music bueno eh, micro music eh, pop trip, trip hop eta eh, jazz eh, jotzen dute Eta, bueno, eh, haien eh, abeslarien eh, ahotsa eh, oso polita erutzen zait eta entzunko dugu orain e, abestia e, jopaka e, deitzen, deitzen duena. Ez? dut? Abesti ontan e, ba, neskak e, iaungo korri eskatzen dio mutia, baina e, ez du deskribatzen e, nolako mutia nahiko zuen, baina nolako mutiarik ez zuen nahiko. Ba, gu. Nie lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopak. Nie wariata, daj nie palacza Nie biedaka, daj nie pijaka Nie Polaka, daj nie przydala Prześlij mi chłopaka Nie wariata, daj nie cwaniaka Nie pajaca, daj nie pijaka Nie Polaka, daj nie biedaka Prześlij mi entzun dugun pieza ederra, ez naiz ausartzen ahozkatzen. Uzi zuri kantoren izena berriz errepikatzen? Takieko jupaka, eta ah. hori esan nahi du eh, mutir olelakoa, edo horrelako mutia. Horrelako mutia. Bai. Eta kurioso da, esaten du, botatzen du zerrendatxo bat zer ez nahiko luken, esan ez, ze nolako mutia ez, nahi, e, ez duen nahi ukan, eta esaten du, ez duela nahi poloniar. Bai, horrela ez ezten du. <laughs> Igual, ja, azpertuta dago. <laughs> Kuriosua. Ba, dira, ba, gaur eh, eh, Alessandra Tzakekin ari gara, bera eh, Poloniarra da, Euskal Herriera etorri dena bizitzera, eta proletxatu dugu, egure eh, gure estudiotara ekartzeko, ruildu arazteko, pixat, eh, ba, hango musika onak hartzeko, baina ez baitezpa da, eh, bere ba, gustuko kantuak ere hurbildu arazi baitizkigu eta Alexandra esan ba, noski denok bezala beste herri aldetara begira ere egoten zarela eta musika han eta mengoa entzuten duzula eta ondoko pieza bereziki gustuko duzu ez? Bai, eh, bueno, orain beste inkurura junko gara, eh, Kanadiara jungo gara, ezke urengo taldea taldera, eh, always eh, da eta eh, kanadekoa da. E, bueno, talde gaztea da, e, lehengo urtean e, diskoa, uste dut disko lehengoa e, atera zuten, e, always baita e, deitzen, da, e, da, eta harrakatxa e, handia. Harrakasta. Ba, ah, barkatu, harrakasta handia e, jaso zuten. Em, bueno, eta em, abestia proposatu nahi dana em, Archie Marry Me eh, deitzen da. Eta nola deskubritu zenuen zuk, kantua? Em, bueno... E, Kasualitate izan zen? Em, Bai, kasu baitate, eske e, eh, nire mutiak, e, eh, nire mutiari e, eh, diskoa oparitu zioten, eta disko hortan kantu hau e, bazegoen, eta beti kotxean ibiltzen e, garenean e, entzuten dugu. E, dugu abesti hau, baina kontu zibili, eske oso askar harrapatu arrapatu e, Bai, eske, bai, oso adiktibala. da. Oso adiktiba kantu entzun taldearen eh, kantua entzun duzu eta zehaztuko dugu always idazteko ez dela web bikoitzera bili behar. Hori da. Eh, double Bai. V A ah, W idatzi bat. Bai, V bi aldiz. V bikoitza. Ez da V bikoitza, da bi aldiz V. V. Hori, horrela bai. aurkeratuko dugu. Ulertzen zaigun, baina. Ba, halase, talde bat deskubritu diguzu, beste bat ere, eta banuke kuriosidade bat, hemen bizitzarela, hemengo musika entzuten duzu? Euskal taldeak zentzen eh, duzu pikin bat? Adibidez, asko usten zait, eh, napoka iria. Napoka iria. Ba, eta uste dut eh, hori talde berezia dela. Bai. Bai, asko usten zait neskaren hau eta e, testuak ere Bai. Banapoka iria gustuko duzun taldetariko bat izango da, ni pentso dut eh, hemen ere kontzertutara joango zarela, ez edo... Ha, ah, egia esan horreintik ez, eh, ez dut eh, aurkerarik eduki, baina Polonian haien kontzertuan e, egon nintzen. E, dela bi urte ba, izan zen, gure unibertsitean urtero ba, euskal e, haiak antolatzen dituzte, Eta uste dut orain dela ez dut kokoratzen oso ondo iru edo lau urte e, gure Euskarako irakasleak e, eh, nepoka iriria e, gure unibertsera inbitatu zuen. zuen. Eh? zuen. Eta mm, hori esker, haien kontzertuan e, egon da alduen. Bai, hor deskubritu taldea. Hori da, Polonian deskubritu. Euskal e, taldea Polonian deskubritu, deskubritu nuen, bai. Bikain, ba, denbora aurrera doa, gure kantuzkantu emankizunean ba, segituko dugu, eta orain bazken ba, pieza batekin geratuko gara, e, ez da oraingo kantaria esango nuke, e, bere esperientzia luzea um, ba, baidara ma, e, ez, orain segitzen du nik Tracy Chamanek, ez dakit behiratu beharko nuke, Baina bere diskografia oso aberatsa da eta zuk ere gustoko duzu musikari bada. Ba, eh, Tracy Chapman eh, asko asko guzen zait eta <clears throat> uste dut eh, abeslari berezia, berezia da, da dela. Eh, eta, bueno, em, zuetzat, eh, Talking About Revolution eh, abestia eh, preparatu aurkeratu dut. Ba, kantu honekin geratzen gara, Alessandra, plazer bat izan da. Ezkerik asko. Eta berriz ere gombidatuko zaitugu, eh? beste Atos. <laughs> kantu zumaitzen aukeratzeko. Ba, mi esker. Zuri. Don't you know talking about a revolution It sounds Don't you know They're talking about a revolution It sounds sounds while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution it sounds. Poor people gonna rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the real the doorsteps of those armies of salvation. We sing. dakit, e, eh, zaila da jakiten zer dauen, e, eh, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Baitxut bi armak behintzat, nire nirea diren dela hau eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, aztu, azten duena dela pentsamendua. Eta hor, piskat, nik nahi agun nuen uh, zinez uh, kondatu gauza. <laughs> Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu, eta musika berdin. E, kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Kantuz kantu, Euskal Kultur erakundeak babesutako emankizuna. Diska batean jarriko dugu gure begira da, eta hartara ba, kerau taldeko lagun batekin mintzatuko gara hain zuzen. Iker Lope de Bergara baitugu telefonoaren bestaldean, kaixo egunon. Kaixo egunon. Zer modu zabiltzate? Ba ondo, topera. <laughs> Beti bezala. Bai, ez da. E, esango dugu astapen batean deitu zintugula ziburun jotzekoak baitzineten, eskaini behar baitzen duten kontzertu bat, e, tamalez bertan bera geratu da, Baina tira, ez zuen azken e, diska zezbaikara orain arte mintzatu, ba, aproetxatuko dugu momentua, zuen azken lanean e, murgiltzeko, zuen bigarrena baita honako azta? Iza, bai, bigarrena aukera bai. Esango dugu zuek e, Euskal Folk garaiki dela lantzen duzuela? Ba, bueno, ba, hori hori zaten jendea, guk ez dakigu ba, askotan galdetzen digute behar zer egiten dugun, eta askotan ez dakigu ez da zer egiten dugun, egiten dugu gustoko duguna, eta egiten dugu e, tresna herrikoiekin, beraz, ba, bueno, ba, e, abesti ba, folk kutsu hartzen dute, baina, baina, bueno, nik uste dut ere, ba, egiten dugula ere, ba, batzutan ere ateratzen zigu popa, edo, edo roka, edo, bueno, depende, ze, daukagun buruan egun horretan. <laughs> Bizkaitarrak zarete? Bai, bostok. Bai, azuetan galdetzi guta erzerrikoa garen, eta hori ba, gara bost, eta, eta bostok gara bakutza herri batekoa. <laughs> Beraz, ez onel dugu bakarrik bizkaikoa garen, euskal, euskal baina ezin, ezin dugu ezan hori herri batekoa garen. Bai, zuen eh, lehen diska kaleratu zenutenetik eh, unat, zenurako bidea hartu duzue? Bueno, ba, lehenengo diskoa batera genuen e, eh, bidea tamarrean, e, munduan nortu zigritu zan hori, eta, eta bueno, ba, e, atera genuen diska bainolako asmo berezirik gabe, ba, bueno, ba, biltzen ginen, jotzen genuen, eta, eta bueno, ba, zen genuen, ba, antimatuko gara disko bat ateratzen, e, begaraian diskografika batek jarri zuen e, interesa gure, gure taldean eta eta horrela sortatu zen eh, lehenengo diskoa eta hartik aurrera ba balio dugu ba eh, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo eta eta bueno ba egia ez, esaten inolako ba, asmorik gabe guk ondo pasatzen dugu hau egiten bostok langilea gara ba beste esparru batzuetan lan egiten dugu eta hau egiten dugu ba ba asko maite dugulako hori musika, musika egitea ere eta eta hola ba azkenengo urte hauetan bai leku askotan e, batzuk izan dira ba jaialdiak herriko jaiak kultura etxeak e, korrikaren alde jogu ibilaldietan jogu beti ere murriluta on gara taldea eratu baino lehen, ba ba holako kontuetan euskararen alde eta euskal kulturaren alde eta hola taldean egondaia bostok e, batera egonda, ba taldea bezala horretan jarritzen dugu lehen aipatu duzu sibirun jotzekoa ginen e, hori korrikaren alde kasu horretan azkenean hori kontzertua ba, bori bertan beran eutzi eh, behar izan da ba, ez, ez, ez dugu osondo jakin, ba, ba tira, bueno, ba, hola sortatu da, eta ba, bueno, aldiz fan ez dugu joko korrikaren alde, baina azkenean joko dugu Bilbon ere korrikaren alde, ba, korrikaukatzen duen egunean, be, hogeita beratzean bertan egon gara jotzen ere, eta bueno, azkenean hor, jarriko dugu gure gure zatitxo hori ere Euskararen alde eta korrikaren alde dauna parka zuta Hori bertu dela da, uka Historia ez da itzen lotu, denboran galduta Ez da ikusan gurea, rastuta, Ez da itezela zuen e, bigarren lanontan murgilduz, esango gu amalau pieza atondu dituzuela, e, lau herri kantuak e, direnak eta beste guztiak e, kantu propioak zuek sortutakoak. E, kontatuko aldi guztu pitin bat, e, Irlanda, Italia eta Balkanetako erritmoak ere e, murgildu dituzu ez, e, zuen lan berri ontan. Ba, purbet, eh, denetari dago, eta gauza batzuk igual ageriagoak di, ola, errezago eh, eh, nabarmentzen dira, eta beste, beste batzuk ez. Lazen izut, ez daukagu inolako hori formularik kantak sortzeko, askotan aipatu duzu ba, igual hori ba, bate guztuko dugu, eta buelta bat emotea edalburu hori ba, elkartzen gara, eta ostia, honekin zer egin aldugu, eta, eta kutsua baten badigu, eta eta horrela sortatzen da, ba, hori ba, kanta erreko batetik eh, abiatuta ba, zelen egin aldugun. Batzutan hildera aldatzen diogu, igual hildera egitea okalako, bestetan ez, eta bestetan ba, hori ba, batek ekartzen du eh ideia bat, e, ideia musikala edo testu bat, e, badaukagu e, ere bat aldean e, gure gaju jolea bertsolaria da ere, eta askotan ekaten du, ba, bertso sorta bat. Eta askotan hor gertitzen da, entzuten dugu eta gustatzen zego, eta zio gueltarik emoten, baina bestetan esaten dugu, jo, ase ba, polita, eta zelat zaitik ez dugu hori ekarri desun e, testu hau astak ideia nik neukana, eta da, hola, eta gero ipatu duzu ere, hori, ba, Euskal Herriko e, folklorean fijatu gara, baina kanpoko... E, folkloretan eta eta kanpoko musikatan eta eta musika garaiki agotan eta fijatu gara ere eta horregatik ba bueno ba, ba bai e, jotzen ditugun tresnangatik ere aipatu duzu Irlanda kutsua hartu dela ba uro nik e, nik klautak eta albokak eta jotze ditu eta eta jotzen ditut eta bueno ba batzuk e, Irlanda Irlandakoa dira Ibonek ere gitarra eta busuki Irlandarra jotzen du orrun kanta asko hartzen dut igual e, e, eh, apurtxu bete kutsu hori, baina baina gero ba, mundu guztitako eta mota guztitako musika entzuten ditugu eta eta hortik ba, ba hori ba bat bate eh, ematen dugu kutsu bat Balkani eh, Balkanetakoa edo edo bateri ba estatu batuetakoa edo bueno apurtxu bete sortatzen da nik uste dut entzun behar dela ondo ondo jakireko zer egiten dugu. Thank <laughs> Ba, zure zuen diska, entzuten eh, segituko noski, baina letretan erreparatuz eh, mm, pieza oso ezberdinak murgildu dituzue, e, letrak nola tondu dituzue, esan duzu bertxolari bat duzula taldean, berak ditu gehien bat idatzi? Ba, batzuk berak, baina, baina hori, e, beste batzuk nik berarekin ere, labadu pare bat edo iru, e, nik e, aitorrekin batera inditu da. Gero, ibonek ere, e, alde e, musik, eh, ola, musikaldetik era gehiago ematen dio kutsua bere kutsua kantei, Ibon Rodenzek, baina berak ere letrak egiten ditu, noiz benka. hori ba, izan da, ba, bete eh, sortatzen dana da lehenengo diskan, eta eta honetan ere gauza bera. Ba, batzutan, hori ba, ez daukagu modu finkorik edo da egiteko, beraz, hori ba, ba batzutan berak bali badoka ideia eta berak ezten ba, zer, ba, gero beti eskatzen digu laguntza beste hori, haberse, zelan emaldiagun bolta bat, edo se erritutzen segunda, hola, baina, bai hori, esan dizut aitorrek, letra letraldetik, aitorrek eh, eta ibonek gehien bat biek, eta eta nik ere, ba, pare bat edo irukantetan ere elagundu eh, izan dut. Mhm. Eta gero, ba, beste biak ere, ba, azkenean el, lokalen elkartzen garenean, ba, guztiok ematen ditugu ideiak ere. Eta kolaboraziak ere izan dituzue? Jo, ba, pilo bat. Eta ezen e, eh, azirako asmoa esan hori, eh? Hori, ba, buk egin nahi honuen gure diskoa, eta, eta hola, gero, E, e, hori ba, kantak zehaztenea zeginenean gero grabatzeko orduan eta hola, ba, bai sortatu ziren e, ideiak gehien bat e, lagun oso gertuak e, egon bidatzeko, ba, hori ba, kantaren baten adibidez igonek nahi zuen e, sokalokote bat sartzea, eta sorta dauku, daukagu eta gure inguruan de, ba hori ba, biolina edo biolintzeloa jotzen dituen jotzen duen lagunak eta gonbidatu genituen ba horretara eta gero ba ba, beste, hola, hola, ere inako azmori gabe, baina azkenean e, estudioan egon ginen kasi hilabete, hilabete bat egon ginen, grabatzen, oso lasa egon ginen, oso giro politan horre eh, mungia, mungiako gaua estudioetan Eta, bueno, ba, laguna pasatzen ziren, eta ikusten genuen ere, ba, eroso gauden den gurea grabatzen eta gombiatu genituen ere, ba, beste lagun batzuk eh, oso, oso saleak direnak, ola oso ba, gure kontzertuetara eta askotan aurreitzen direnak, eta askotan ere eskenatokira gurekin egotzen direnak, eh, gombiatzen ditugulako. Beraz, ba, bueno, ba, izan da alde batetik, behar berrizi hori ba igual behar genuen sokalauko eta edolako hau zabat, neska batzuk ere behar genituen beste kantara baterako, eta lagunak ziren eta onbiatu genituen espreski, baina gero ba beste lagun olapurtxu bet eh, sobre la martza, ba onbiatu genituen Mikai Bez jotzen dut pandero, edo eta landa guztiz ere konbiatu genuen lander e, zabala, parendero jole bat e, hemen bizkaikoa oso laguna dena, eta askotan etortzen dena kontzertu eta ilusia egiten zigun hori ba berak ere parte hartzea dizkan eta ja filosofia horretan sartu eta laguna gonbidatu da, laguna gonbidatu, azkenan esan, jo, ba, zenbat jende etortzen den eh, kontzertuetara, eta ez direnak, e, musikariak, zenbat jende etortzen den kontzertuetara, da oso aukera usaleak direnak, eta, eta familia, edo familiakoak, edo laguna, edo hori ba, fanak zuzenean, eta zepena, hori ba, musikariak izatea, eta ja lagun batzu gonbidatu ditugula, ezin, ezin gonbidatu, eta azkenean kanta, bate, kanta batean ikusi genuen aukera guzti horiek ere gonbidatzeko, eta eta bueno ba azkenean e, kanta horretan e, uste dut gonbiatu genituela 100 ah, lagun e, ba gurekin e, sale, abesti baten zati bat e, grabatzen ere la la la bat e, abesten baina bueno hasikira ora eta bizkan ere ba dira beraien izen guztiak eta bueno ba beste korabolazio da ba, korabolazio da bezala familia handi bat zaretela. Bai, hori bihurtu gara azkenean ez eh, hola bai ikusi dugu ba hori ba gut talde txiki gara eta horrela ziginen eta eta bueno ba, bai ikusten genuen ba E, ez dugu asko jo, ba, asko jota ba, eta eh, urtean e, jo badugu ba, ma bosa hogei kontzertu igual gehien jo dugun urtean eta hori ba, jotzen dugu ba, ba ilabetean bitan edo birritan edo horrela eta bai ikusten dugu ba, jotzen dugula eta jendea hurbiltzen dela eta askotan hurbiltzen da jende berbera, zen dute hori ba, ba, hori igual, joan barba dugu ez dakin askotan hurbiltzen dira ba, beste kontzeptuetan egondan jendea apuntatzen da hurrengora. Eta horrela ba, joan gara e, eratzen e, hori ba, esan duzuna familia handi bat, mm, hori ba, guk esaten dugu kera edo, edo ta eta bau jendea ba benetan e, pilo bat mugitzen dena <laughs> gure gure atzetik eta bueno ba giro oso polita sortzen da ze azkenean jende oso oso antzekoa gara gehienak hurbiltzen diren aguradinekoa dira eta azkenean ba kontzertu ostean azkenean lagun egiten dituzu Eta harritzekoa da iker, zenbat instrumentu erabiltzen dituzen, kontatu dituzue? Ez, ez, ez, ez dugu zenbatu, baina, baina, bueno, bai, bai, Bai, ez dakite, eh, bueno, azkenean eh, esan dizute egiten dugu nahi duguna, eta oso saltzeroa gara, bostok, eta ikusten ba oso bakoitak zer egiten duen, ba hori esan dizute gure, gure bajo jolea dana, baina hori, gero, ba, hori pasatzen da, ba, beste, beste etara, eta iboneke, eh, ba, abezlaria, eta talde honetan abezlaria da, baina bere garaian hasi zen bajoa jotzen, bera ere, duela urte pilo bat, eta gero, ba, pasatu zen, e, gitarrara, eta busukira, eta mandolinera, eta olako zukasko tresnako, orokorrean daizkak ere hainbat e, tresna jotzen ditu, kera bakar bakarre ditu perkusizkoa, baina gaizka albokaria da. Eh, adibidez, eh, eta ni naz e, albokaria. Horren, da, gara purtsu bet, hori ba, lagun kuadria bat, azkenean e, bakoitza dakiena egiten duena, eta eta depende kantak zer eskatzen digun, ba, ba hori egiten dugu. Orduan bai hori oso saltzea gara eta ba, animatzen gara RSI ba beste gauza batzuk egitera. Baina bai bueno, hola ondo pasatzen dugu eta bueno, ba ematen du jendeari ondo hola gustatzen zaiola, azite, que aurrera. Ba, zuzenekoei begira jarriko gara orain, nik ezakit, eh, Ba beste kontzerturik edo zuzenekorik aurre ikusia dituzuen eh, inguruntan, e, Lapurdin, Basena Farroan edo Xiberuan baduze, itzordurik? Ba ez, momentuz ez, eta hori lehenko gunean ere, e, eh, dituzen egunean hori ba esateko hori ba segurukoa, ezak hola nik esan dizuen. jo ba, pena ezin, ezin joatean, seguru nago ba beste olako bat sortu, sortatuko dala, segurun, seguru ere, doze, hango jendearekin e, harremanetan egon gara eta haiek ere delitu dira penarekin ezin e, e, baina, baina, bueno, seguru nahu e, beste olako bate aterako dela, eta ateratzekotan ba seguru enteratuko zaretela, edo bestela e, idatzeko dizu ba, Bai, eta bestela zuekin harremanetan jartzeko, zer da egokiena? Ba, bueno, ba, oso horrezoa gure gure emaila gure web dago, gure web da hori ba, web, e, webikotxe, webikotxe, webikotxe, kerau, kahatxerekin, kahatxe, e, rau.com hori da gure, gure web eta bertan dago gure emeia, dala, kerau, arroba, gemail, edo, bueno, bat batzu ditu, baina hori oso horreza gogoratzearekin go, eh, go, izena, ba, ba, hori, ba, oso horreza gurekin harremanetan jartzea, eta, bueno, ba, proposatzea zendan kontua, eta, eta bueno, ba, albaz gara, joan gara, gogotzu, hori, ba, iparralderantza urbiltzea, azkenean ez, da, ez dugula, eh, aukera hundirik izan, ez dakit orain eh, memoria zerinaz, ez dakit seguru muga hori pasatu dugun ala ez, baina handik gertu ibili gara, baina ez tekir askotan egon garen oso oso bitzitan gehien bat, eh, bizkaiatik e, jotzen dugu. Garai baten ere egon ginen joten pilo bat e, Espainiatik ba, folk jaialdietan eta olako, olako munduan. Eta bueno, ba, hori bazkenean ba, etortzen zaiguna, edo ditzen bai baleku batan jotzeko, ba, aragoaz. Osea, e, gotzu gau izan jotzeko eta, eta mugitzeko, eta, eta ondo pasatzeko gokien beraz. hori ba, norbait jartzen eri bada erantzolatzen ari gana daula, ba, ba gurekin harrimanetan jartzeko, berre, eh, zehoz mm -hmm. egiten du. Ba, Iger, guzti honekin geratzen gara, eskerrik asko gure galderi erantzun izan eta zuen diska entzuten segituko. Ez dakit aukeratuko zenuken kanturen bat eh, mm, ba, gure solasaldiaren bururatzeko? Jo, bastet, zin, e, eh, zin proposatiko nizuen eh ba proposatu dizuet bat eh ba e, egia esaten e, taldean e, kartzen badu aber, e, nork e, bueno e, kanta e, politena do gure artean ez gara inoiz eh adosia e, jarri e, osea da bakoitza bauk eta eta, eta bakoitzari aldatzen zaio beraz izango dizuet orain neri gustatzen zaiona eta eta jendeari gustatzen zaion eh hori izango da ifiltrazio dituna ba, isiltasun itunarekin geratzen gara, eta Iker, urrengo orarte esango izut. Bale, ba, venga, arte eskerrik asko. Eta kantu honekin entzule, guk ere gaurko kantuzkantu emankizuna hortan burratzen du. Gure aldetik besterik ez, nahi duzun arte. Aio. Oiala igo, antzesten hasi, barreak dakar zamina. Historio honek noiz utzi zion, izateari ipuina. Bakardadea lagun zorrotza, orain daukat lagun orain daukat lagun mina. Evidentziak menderatuta itotzen zen izokina Hemen naukazu gorreta itxu mutu den oiularia Iziltasun nitunak solduta oroitzapenen zauria Dantzarieroa nora ezean karbegi bidezaria Ez da umalkorik nire begitan Baina harima